ورأيت كل سعادتي ورأيت Kaže Allah uzvišen u svojoj knjizi O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Najprijetniji, najpodavniji džihad jeste reći riječ istine u lice nepravednom vladaru. أنت الذي علمتني وكفلتني وحفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا Skidali su svoje košulje nakon te borbe i iz njih istresali metke. Allah Želešan im je dao keramet da su ih meci pogađali, a da ih nisu ubili. Kažem još jednom, bili su muslimani iz Bosne i kasnije ih je, kad su otišli ovaj, u Egipat, nasred predu Titi, svome prijatelju, za koje se kaže da ih je, da ih je pobio, ima informaciju osim jednog od njih. Allah najbolje. فرأيت كل سعادتي اتبعت يا ربي هدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبعد Zahvala pripada الله جل شانه i na početku i na kraju. Neka je salavat i salam na Allahova poslanika Muhameda, njegovu časnu porodicu Ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Kaže Allah uzvišen u svojoj knjizi, o vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. A zatim, draga braćo i sestre, salamu alaikum, rahmatullahi, barakatuh. Hvala Allahu Đelešanuhu na ovoj blagodati i veliko je zadovoljstvo ponovo biti u Mostaru u ulozi onoga koji govori o hajru, koji govori o najvećem kajra to je Allahova Đelešanu vjera, to je svakako Islam. Mostar je kroz historiju bio poznat kao grad Ilma, kao grad Islama i grad islamskog znanja. Mostaru su nekada u namazu stajala tri sapa hafiza, iako Bog da to će ponovo biti ovdje. Razlozi zašto to danas nije i zašto se to u jednoj mjeri promijenilo jesu mnogobrojni. Dio tog predavanja upravo se odnosi i na to, pa ćemo to spomenuti kasnije inšalama. Na početku ću sebe i sve nas na Allahu Đelešanu govor, na ono što nam Allah Đelešanu kao vjernicima poručuje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hašru poznatom ajetu. Ja ejuhal ladine amenu, o vjernici, Allah Đelešanu na mnogo mjesta u medinskim surama, u medinskoj objavi poziva vjernike. Poziva sve one do sudnjeg dana kada kaže ja ejuhal ladine amenu, taj poziv ostaje otvoren do sudnjeg dana da čulite svoje uši kaže Allah subhanahu wa ta'ala ittaku Allah bojte se Allaha wal tanzuru nafsu ma qaddamat ligad i neka svako od vas pogleda šta je za sutra pripremio šta je pripremio za dan kada će stati pred Allaha dželešanu još jednom wattaku Allah Allaha se bojte inna Allaha khabirum bima ta'malun Allah dželešanu je zaista obaviješten o onome što vi radite I kaže, vetaku je uman turđa fihi il Allah. I bojte se onoga dana kada ćete se Allahu Đelešanhu vratiti. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Tog dana će svaki čovjek vidjeti ono što je uradio. Vahum la juzme I neće im nikakva nepravda biti učinjena. Govoriti, kao što reče naš uvaženi Efendija, o jedinstvu Bošnjaka danas jeste vrlo izazovna, vrlo kompleksna, vrlo zahtjevna tema iz više razloga. Bošnjaci su kao narod, iako su malobrojni, kroz historiju bili poznati po svom razjedinjavanju, po svom nejedinstvu. Nažalost, možemo danas refleksije tog nejedinstva ponovo vidjeti. Tako da ukazujući na to, odnosno popravljajući, odnosno ispravljajući i ukazujući na puteve ispravljanja tog lošeg, jeste u stvari svojevrsna vrsta džihada. Zašto to kažem? Ako džihad dolazi u arapskom jeziku od riječi džuhd, što znači ulaganje maksimalnog i krajnjeg fizičkog i psihičkog truda i napora, govoriti o ovoj temi, pokušati popraviti nešto kroz jedan ili dva govora, jeste svakako vrsta džihada. Narošto što se to odnosi na riječ, odnosi se na govor. Danas se to može popravljati svakako kroz govor. A rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Efdalu džihadi kelimetul haqqi inda sultanin džajer. Ja imam običaj svoje hutbe i predavanja početi sa ovim hadisom Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. A on u prevodu znači najvrijedniji, najefodalniji džihad jeste reći riječ istine u lice nepravednom vladaru. U ovakvoj zulumčarskoj sredini kakva nažalost danas Bosna jeste, to je slično onome što je svojorano govorio jedan musliman kroz historiju, čudan vakat nastade, sve zulumčar postade, svakako znači govoriti o tome pred nepravednim ljudima jeste svakako vrijedan džihad, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam najvrijedniji. Stoga molim Allaha Đalešanuhu da budimo od onih koji govore istinu i ne boje se na tom putu ničeg prijekora, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ولا يخافون لومة لائم da se takvi ljudi neće bojati ničijeg prijekora a to su oni kojima će Allah Želešanu dati blagodati i dunjalu kaj ahiret ukazujući na potrebu jedinstva među muslimanima Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Imran وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا svi se čvrsto za Allahovo uže uhvatite i nikako se nemojte razjedinjavati iz ovog ajeta jasno je da je Allah Đelešanuhu šarijatski zabranio da se muslimani razjedinjuju. Zabranio Allah Đelešanu na jedinstvo. Međutim, poznato nam je kroz historiju da su muslimani, ne samo Bosne i čitavog svijeta, nažalost, dobrim dijelom razjedinjeni. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome u stvari da je kaderski razjedinjavanje među muslimanima u stvari određeno. I kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem moli Allaha dželešanu da sačuva njegov umet od razjedinjavanja, to je jedna od rijetkih dova kojemu nije direktno ispunio Allah dželešanu. Međutim šerijetski Allah dželešanu ne dozvoljava da se razjedinjujemo. Znači da moramo učiniti sve da ne dođe do razjedinjavanja među muslimanima, odnosno moramo učiniti sve da budemo jedinstveni. To je još jedan od razloga zbog čega ova tema vrlo zahtjevna, vrlo kompleksna i zbog čega je velika tema. Ukazujući na potrebu jedinstva među muslimanima, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, kada mu je došao poznati jatska po imenu Džari Ribon Abdullah, i rekao Allahu poslaniće, došao sam da ti dam beju, da ti dam prisegu ili zakljetvu na pokornost, Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam i na jedinstvo sa svim muslimanima. Ako mi daješ, znači, tu prisegu, tu beju, tražim od tebe i da budeš jedinstven sa svim muslimanima. Nažalost, mošnjaci su kroz historiju na ovaj fars često zaboravljali. U zadnje vrijeme svjedoci smo da je ovaj imperativ jedinstva muslimana Bosne. Znači, polako će ovaj izraz bošnjaci zamijeniti muslimanima Bosne Objasnit ću zbog čega, zato što bošnjaci već 550 godina baštine islam kao svoju vjeru. Nažalost, u zadnje vrijeme pojavili se neki koji sebe nazivaju bošnjacima, ali ne priznaju islam kao svoju vjeru. Pa kažem, bošnjaci, odnosno muslimani Bosne su kroz historiju zaboravljali na ovaj imperat. U zadnje vrijeme svjedoci smo da se ovaj imperativ i veliki Allahov Đalešanu fart dobrim dijelom prekršio zbog nekih suneta. Odnosno, neki suneti su bili uzdignuti na nivo farda, a fard je bio zanemar. O tom potom. Komunistički režim je svojim metodama uspio naročito za 50 godina svoje vladavine nauditi bošnjacima, odnosno muslimanima Bosne. I Srbi, Hrvati, i Slovenci, i Makedonci, svi su dobrim dijelom zadržali svoju kulturu, svoju vjeru. Svakako su zadržali historiju, jer smo mi kao bošnjaci i muslimani najviše znali o njihovoj historiji, o svojoj ne a bošnjaci kažem najviše osjetili period komunističke diktature. Svjesni smo da su mnogi muslimani Bosne se stidili u stvari što su muslimani. Nažalost danas opet hoće da zapušu takvi vjetrovi. U istinu muslimani Bosne, odnosno bošnjaci, posjetit sebe i vas na našu historiju malo, pripadamo jednom hrabrom, jednom ponosnom, jednom vrlo inteligentnom narodu. Što se tiče hrabrosti, ta osobina bošnjacima ne nedostaje ni danas. Međutim, bošnjaci su uglavnom hrabri onda kada ih se dotira pred strljaški zid. Mi sada sebi po 11. put u našoj historiji dopuštamo da budemo dotirani pred strljački zid. Ponovo su nas svezali u lance i vode nas na strijeljanje. Ovi deset puta do sada, kada bi nas doveli do strljačkog zida, takav je bošnjo, on se onda od pameti, on se trgne svog ubicu, baci pod svoje noge. I taman da ga dokrajići, on mu oprosti, pa se ubica digne i ponovo ga dovuče do, streljačkog zida da ga ubije i to nam se dešava 11. put. Nadam se da će se bošnjati ponovo pokazati kao hrabri ljudi. Sve se tiče druge dvije osobine koje sam spomenuo, inteligencija nje svakako i danas ima. Vidimo kako naša djeca, kako muslimani Bosne pobjeđuju po raznim takmičenjima inteligencije, matematike, fizike i tako dalje. Međutim, što se tiče ponosa, kao što reče svojevremeno jedan hatib, na ponos smo zaboravili gotovo da smo ga svojim nogama pogazili, gotovo da je ispario iz naših žila, iz naših vena. A ne već samo primjer ponosa bošnjaka kroz historiju. Kada su bili ponosni, kada su bili napredni, onda kada su se čvrsto držali svoje vjere. Oni sto džamija sa Munarom u Sarajevu. Znate kad je zadnja bila napravljena, 1600 i neke godine, znači na početku 17. stoljeća. Zadnja je bila napravljena. Stotinu džamije, to uglavnom u starom gradu. Zašto? Jer je svaka kuća imala po deset, pet ili manje ili više od toga članova koji su klanjali namaz. Redovno padala Allahu na seždu i bilo je nevjerovatno i nepojmljivo da neko ne klanja. Zbog toga sto džamija samo u starom gradu Sarajevu. Međutim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا Međutim, kaže, njih naslijediše zli potomci, koji namaz ostaviše, za požudama se povedoše, takvi će, kaže, zlo prođe. Došao je svejorno jedan krajišnik, jedan bošnjo u Istanbul, Carigrad, do sultana, da se kao janičar želi na neisplaćene plate. Plate su kasnile, došao da traže za sebe za svoju braću muslimane Bosne da im ponese i da da ljudima ono što su zaradili. Međutim, zbog određenih administrativnih problema, ostao je u Istanbulu nekoliko sedmica. Petkom je išao u jednu džamiju gdje je klanjao džumu I slušaju Hatiba svaki put kad se popinje na mimber kako kaže da Allah Đelešan nagradi Arape, da Allah nagradi Turke, da Allah nagradi Ađeme, odnosno Perzijance. Pa je bilo Bošnji krivo znajući koliko se Bošnjaci zalažu za Islam. Znajući da ginu i proljevaju svoju krv na svim meridijanima zemaljske kugle gdje se prostiralo islamsko-tursko carstvo, da ne spomene Bošnjake u uvodnoj hudbi. Pa je prišao poslije jedne od hudbi Hatibu i rekao mu, čuj ako sljedeći put ne spomeniš i Bošnjake, upatio za sablju, ovo ti kaže prestoj. Pa je ovaj sljedeći petak ponovo dočekao se ovaj prvi saf i gledao u Hatiba, ovaj se popeo pa je donio zahvala Allahu Đelešanu pa pohvalio Arape, pohvalio Turke, pohvalio Ađemenosne Perzijance i onda pogledao dole u Bošnja, Bošnja se upatio za bačak sablje ovako drži gleda u njega. Kaže i Bošnjake. I poslije toga mu je sultan prišao i rekao, kaže, zašto si sad spomenuo Bošnjake? Pa kaže, došao mi je taj, rekao mi je tako i tako, kada ga Allah nagradi dobro je uradio. Sultan je znači podržao taj potez, a klanjuju džumu toj džami. Ponovo kažem, dotaču se historije i reću da su bošnjaci kao narod bili specijalci. Bili su znači oni koji su služili za specijalne intervencije u Turskom islamskom carstvu. Gdje god je trebalo intervenisati, gdje god je trebalo poslati ljude da smiruju pobune, gdje je trebalo poslati ljude da ginu, tu su ušli bošnjaci. I svakako su bili najpoznatiji mužahidi islamskog Turskog carstva. Kasnije, dolazi aneksija Austrugarske na Bosni i Hercegnu 1878. godine. Ovdje se sad dešavaju vrlo zanimljive stvari. Mi smo svi mašala učili kako su Srbi hrabar narod, kako su to veliki ratnici, kako su oni uvijek pobjednici u ratu, a gubitnici u miru. Međutim, nikada nismo učili ništa o nama, bošnjacima, kao stvari, hrabrom narodu, narodu koji uvijek dobija u ratu, a gubi u miru. To se desilo i ovaj put. Šta se desilo 1878. godine? Skupina od nekoliko ljudi kreše u organizovanje naroda za pružanje otpora aneksiji, odnosno okupaciji Bosni i Hercegovine strane tadašnje najveće svjetske sile Austrugarske. 90.000 ljudi izlazi i pruža otpor tadašnjoj najvećoj svjetskoj armiji, koja u prvim danima borbe brojala 200.000 ljudi sa najmodernijom opremom i tehnikom. Kasnije, kada su doživjeli poraze, dovode 100.000 novih ljudi kao pojačanje. Znači, bošnjaci sa svojih 90.000 ljudi, muslimani uglavnom, bore se protiv čitave Evrope u ratu koji je trajao četiri i pol mjeseca i izgubili su ga zbog određenih razloga, inače ga nisu gubili. Čak kao Austrijanci, bio sam skoro u Mađarskoj gdje mi je momak Mađar koji je primio islam govori o nevjerovatnom i nadljudskom otporu koji su muslimani pružali, da su sami Austrijanci i Mađari, Poljaci, Česi, Hrvati, Slovenci i sve druge nacije koje su učestvali u tom ratu pričale o hrabrosti Bošnjaka da nisu takve primjera vidjeli. Mi svi smo govorili, znamo, poznato nam je kako su Srbi se sad borili, kako su i ovi tri mjeseca e, bombardovali NATO, kako su Srbi mašala hrabri, kako oni to propagiraju i tako dalje. Međutim, niko ne zna, i ne spominje se da su to pošnjati kao narod, mal narod, puno manji nego što su Srbi u stvari borili protiv čitave Evrope. U ratu kažem koji traju četiri pol mjesec. Sljedeća stvar koju ću spomenuti jeste također podatak koji mi ne znam, ali koji sam čuo također u Mađarskoj od Mađara, da su Bošnjaci pod vojskom Austrugarske u Prvom svjetskom ratu bili poznati kao najhrabriji borci Prvog svjetskog rata. Čak se kaže na frontu na Soči, jednom velikom frontu u Sloveniji, gdje se bošnjaci najčešće borili sa talijanima, zatirali su im toliki strah u kosti da kada ovi tamo kada bi čuli ezan, bježali sa svojih područja. I kaže na kraju bi, ovaj, kad bi vidjeli fes znali bi da su tu bošnjaci i povlačili se bez borbe. Kasnije su tu u praksu kad su bošnjaci odšli na drugo ratilište uzeli austrijanci, pa kaže stavljali su na štapove, fesovi dizali da italijani vide kako bi, kaže, pobjeg dodate sa tog bojišta. To su sve informacije koje ne dolaze iz Bosne, nego van Bosne u knjigama u Mađarskoj i tako dalje. 1948. godine, taj podatak također moram spomenuti, kada se desila okupacija Palestine od strane Izraela i kada je jedan dobar dio Palestine bio okupiran, ostao Kuc, odnosno Jerusalim, poznat kao treći sveti grad muslimana nakon Mekke i Medine. Činjenica je da 48. godine Jerusalem nije bio okupiran, znači nije bio zauzet. Iako je veliki dio tog grada pao i ostao je samo jedan mali dio. U tom dijelu ostalo je šest ljudi, kaže se, slovom i brojem, koji su se izborili da taj grad ne padne. Kasnije se muslimani konsolidovali i uspjeli su ga sačuvati do 67. godine. Kaže se u knjigama od Abdela Azama, poznatog učenjaka i muđahida, da je šest ljudi koji su odbranili u stvari kut preko kojih Allah Želešanu dao pobjedu, u stvari bilo šest ljudi iz bivše Jugoslavije, muslimana iz Bosne. Poznat među njima čovjek po imenu Abdurrahman, kaže Abdela Azam da je sa sedam godina posmatrao te ljude, skidali su svoje košulje nakon te borbe i iz njih istresali metke. Allah Želešanu im je dao keramet da su ih meci pogađali, a da ih nisu ubili. Kažem, još jednom bili su muslimani iz Bosne i kasnije ih je, kad su otišli ovaj, u Egipat, Nasr predu Titi, svome prijatelju, za koje se kaže da ih je, da ih je pobio, ima informaciju osim jednog od njih. Allah najbolje zna. Na kraju dotaču se ovih zadnjih događaja, od 92. do 95 kada su muslimani ubijani samo zato što su muslimani. Još jednom mora postati svima jasno da volen tarda anke jehudu volen nasara hata te tebija miletehum ni židovi ni kršani neće s muslimanima biti zadovoljni sve dok njihovu vjeru ne primi. Ovo govorim zbog toga što na početku rata 92. mnogi muslimani su bili ostavili totalno islamski način života. Totalno se bili što se kaže povlašili, Međutim, zbog par islamskih stvari koje su ostale kod njih, makar to bilo sunećenje koje mu je obavio babo njegov kad nije ni znao za to, nije bio pušten na miru i bio ubijan zbog toga. Žene su bile silovane, su ih pitali da li klanjate, da li ste pokrivene, bitno je samo da nosiš muslimansko ime. Muslimani su zbog toga bili ubijani i tako dalje. Nadam se da su ovo pouke ljudima koji imaju pameti. Današnji položaj Bošnjaka može se posmatrati u okviru onoga što se desilo pri, nakon Prvog svjetskog rata položaj nakon prvog svjetskog rata Bošnjaka, gdje je prvi komentator Kur'ana, odnosno prvi prevodlac Kur'ana na bošnjački jezik, po imenu Šukrija Alagić, spominje da je period nakon prvog svjetskog rata bio uspunjen strahom kod Bošnjaka, neizvješnošću za njihovu sudbinu, njihov položaj, ekonomskom krizom, ponavljam jednom, ekonomskom krizom i mnogim drugim aspektima koji se mogu i danas prepoznati. Početcima nemorala u tom narodu, mislim da je danas dobrim dijelom kulminirao taj nemoral, i tako dalje. Kažem naravno još jednom ekonomska kriza zato što danas, pored svega što je nabrojeno što je identično, Hrvati naročito, komšije vaše u Mostaru, ekonomski okupiraju Bosnu i ekonomski uzimaju Bosnu. To je jedan vrlo, vrlo bitan i vrlo važan segment i veliki problem o kojem svakako treba danorošno razmišljati, tražiti izlaze iz te krize, odnosno razgovarati o tome. Također, današnji položaj Bošnjaka može se posmatrati iz ugla dva kuranska ajeta iz sure Bekare. Prvi od njih jeste وَدَّ كَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يَرُبُونِ فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضا فتبعت يا ربي هدى فتبعت يا ربي هدى فتبعت يا Također, na naših položaja bošnjaka može se posmatrati iz ugla dva kuranska ajeta iz Surije Prvi od njih jeste Vode kestiru min ehlil kitab Lev jarudunekum min ba'di imanikum Kuparen hasada min ba'di ma tebejine lehum haq Mnogi sljedbenici knjige Mnogi židovi i kršćani Želeli bi da vas vrate u kjafire Želeli bi da vas vrate u nevjernike I svoje lične zlobe nakon što im je pravi put postao jasan. Zašto ovo govori? Možda ne znate da samo u Sarajevu djeluje dvije stotine kršanskih organizacija koje javno i tajno, direktno i indirektno rade na odvođenju bošnjaka iz njihove vjere islama, odnosno rade na pokrštavanju. U taj posao upregnuti su svi, i evangelisti, protestanti, i jehovni svjedoci, i katolici, ima i znači i svih segmenata njihove zabude. Ako pogledamo šta se dešava javno, vidjet da kršanski poglavar papa poziva na molbe za mir. Skoro znamo da je u talijanskom gradu Asisiju bila zajednička molitva za mir. Međutim, ono što ne znamo, jeste kao što prenose srpske nomine koje o tome pišu javno, nomine koje se zovu Zona Sumraka, da se 25. decembra, znači na praznik kršćana, desio tajni sastanak i tajni skup kršćanskih poglavara pod vodstvom pape u Vatikanu, gdje su došli i protestanti, i katolici, i pravoslavci, i gdje se založili, jer su vidjeli opasnost koja im prijeti od muslimana, kako oni kažu, založili su se za zajednički rad i za jedinstvo među njima protiv muslimana. Glavni zakučak tog skupa jeste da kut, odnosno Jerusalim, nikako ne smije pasti ruke muslimana, jer je to po Bibliji znak početka sudnjeg dana. Zbog toga kaže, ako bude je trebalo, i oružano ćemo se boriti protiv muslimana. A ovo sve ukazuje na hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam gdje spominje otvorene sukobe između muslimana i kršćana koji će se desiti kao posljednji mali, odnosno srednji preznaci sudnjeg dana. Također kaže se da će zbog situacije koja je nastala biti oživljeni tajni krstaški redovi, kao što su templari, kao što su malteški vitezovi, kao što je ruska tajna organizacija Krst Božji, pa čak kaže se i srpski viteški odred Lazarijan. Znači, bit će oživljeni i stavljeni u funkciju. Drugi ajed kroz koji se može gledati stanje Bošnjaka danas jeste ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَطَاعُ Oni će se neprestano protiv vas boriti. Oni će vas neprestano ubijati sve dok vas od vaše vjere ne odvrate ako to budu mogli. Zašto ovo govori? Dešavanje u Trebinju, a skoro je ponovo u Trebinju bačena bomba na kuću jednog bošnjačkog poratnika. Dešavanje u Banja Luci, kada je kamenovan musliman koji je podlegao Murat Badić Rahmetullah Aleyh, a zadnje je kamenovanje u Evropi, ako ne znate, desilo se u srednjem vijeku, i evo sada prije nepunu godinu dana muslimanima u Banja Luci, zatim događaj na Palama kada je također ubijen skoro jedan bošnjački povratnik, događaj u Vlasenici kada je ubijena djevojka od 16 godina po imenu Meliha Durić i desetine drugih ubistava ukazuju na djelovanje srpskog četničkog ravnogorskog pokreta koji izgleda življi nego ikad. Postoje informacije o djelovanju devet četničkih organizacija na teritoriji Republike Srpske poznate pod nazivom Nož, Banje, Žigosanih i tako dalje. S druge strane, također Ustaški pokret nije prestao da miruje, odnosno djeluje možda kompaktnije jače nego Srpski pokret, četnički. Zašto to govori? Poznato je da je svojerovno čovjek u jajcu ubijen i zapaljen, to je musliman. Poznato je šta se desilo u staru 97. godine kada je na groblju ubijen čovjek. Poznato je u stotu šta se desilo, zatim pokušaj ubiste, ubistva mostarskog taksiste u grudama, odnosno ljudi koji su, koji su tražili ih vodi za grude Hrvata svakako i tako dalje, govori o tome da su ta dva pokreta živa. A oni rade upravo u smislu onoga što Allah Đalešanu kaže وَلَا يَزَارُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Neće vas prestati ubijati sve dok vas od vaše vjere ne odvrati ako budu mogli. Također spomenut ću pojavu srpske četničke terorističke organizacije pod imenom Gavrilo Princip, koja se skoro pojavila i poslala pismo prijetni, isto oni prijetni Srbima koji su ostali u Sarajevu za vrijeme rata, tako reći lojalni i tako dalje. Uporedo sa ovim, dešavaju se sljedeće metode ugrožavanja Bošnjaka. Kakve ovo vez ima sa jedinstvom Bošnjaka, reću vam na kraju. Međutim, da bi govorili jedinstvo Bošnjaka, moramo shvatiti svi da nam se sprema u stvari ono što je, smo mislili da je završeno 15. Međutim, činjenica je da nije završeno i da nikada nije stalo. Niti će stati, Allah najbolje zna. Znači moramo postati svjesni te činjenice da bi na toj platformi mogli graditi bošnjaštvo, odnosno jedinstvo bošnjaka. Jer ovako čini mi se da ga ne možemo postići. I čini mi se da su ljudi danas svi zaslijepljeni svojim mišljenjima. Međutim, ako postanemo svjesni da nam se sprema novo klanje, da nam se sprema nestanak kao ovih prostora, onda ćemo, ja mislim, imati puno kraći i bliži put ka jedinstvu svih nas. O kakvim metodama sad želim govoriti? Prva od njih jeste raseljavanje bošnjaka ako vam nije poznato, braćo i sestre, 500.000, znači blizu pola miliona bošnjaka je od završetka rata 95. na ovamo raseljeno u preko okeanske zemlje kao što su Novi Zeland, Kanada, Australija, Amerika. Zašto u okeanske zemlje? Misli zbog toga da bi im povratak u njihovu maticu bio što teži. Pa čovjek kada želi da se vrati, pomisli valja dati 2000 dolara za kartu, valja preko okeana i tako dalje, ma neka mene ovdje. Znači 500.000 ljudi blizu sa tendencijom rasta. Imam informaciju samo u jednoj zenici. Da ljudi mogu, znači, izaći, da im ne trebaju vize, da im je dovoljan samo pasoš, kaže se da bi 60 do 70% zeničke omladine napustilo Bosnu i Hercegovinu. Samo u zenici, mislim da je tako i u čitavoj Bosni, na žalost. Druga informacija, odnosno druga metoda jeste hapšenje onih koji pozivaju istinu. Vi znate šta se dešava, šta se desilo skoro šta se desilo prije toga kada je dekolcina ljudi, znači prije famozne alžirske šestorke bila uhapšena, isporučena, deportovana, neki su morali bježati odavde, ako ljudi nisu ništa skrivili, neki su čak ubijeni. Znači radi se na tome da svi oni koji govore riječ istine, svi oni koji pozivaju Allahu Đelešanu, koji pozivaju Islam, jesu stvari na udaru. Treća metoda jeste da one koji su odbranili dobrim dijelom Islam na ovim prostorima Allahovom voljom i koji ponovo mogu uraditi nešto na tom polju ako zatreba kako stvari idu, Allah najbolje zna šta se dešava i šta će se desiti, jesu stvari isporučeni u Hag i tendencija da se isporuči u Hag kako svakako ne bi mogla opet pomoći ovom narodu ako zatreba. Ovo što sad govorim, vidimo, Allah najbolje zna da će možda ponovo ta pomoć biti potrebna. Svi oni koji imaju dokaza da to nije tako, neka ih iznesu. Četvrta stvar, od onih koji ostaju nakon ove tri skupine, koji nisu rastavljeni, nisu zatvoreni ili nisu isporučeni u hak, a muslimani su, na njih će se maksimalno ukazati prstom i isforsirati izraz vehabije fundamentalisti. Spomenut ću samo malo vehabije. Zašto etiketa vehabije? Recimo čovjek po kojem žele nazvati vehabije, a žele nazvati vehabijom svakog iskrenog mladića ili djevojku, muškarta ili ženu koji se Allahu Đelešanu iskreno posvetio, da bi te ljude u očima naroda učinili negativcima. Tako da kada priđeš sutra čovjeku, kažeš mu islam je pravi put, reče ne ti si vehabi, tebe ne želim slušati ništa. A čovjek po kojem zovu vehabi jeste Muhammed ibn Abdul Vehab. Muhammed sin Abdul Vehab. Što znači babo od Muhameda po kojem ljude zovu vehabijama jeste Abdul Vehab. Čovjek koji se nije slago sa politikom i radom svoga sina. Znači, Zašto ako njegov babo Abdul Vehab ljude zovu Vehabije? Zašto i ne zovu Muhammedije što je prirodnije jer za čovjek zvao Muhammed? Pa vjerovatno zbog toga što bi ljudi onda rekli to je Muhammed, ona se asocira na Allahova poslanika, oni su na pravom putu, hajmo mi je sa njima. Druga stvar, fundamentalisti. Šta to u stvari znači? Izraz fundamentalista dolazi od latinske riječi fundus, što znači srž, korijen, dno. Pa oni koji su fundamentalisti u stvari kao da žele reći, oni se drže, da, drže se srži, od korijena žele svoju vjeru. Znate, braćo i sestre, da nas Allah Đelešanu u suri Bekare opet poziva da budemo fundamentalisti, ako je to fundamentalizam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja ayuhalazine amenu, o vjernici, udhulu fi silni kafetem wala tetebi u hutuvati šeitan. Kaže, uđite potpuno u Allahu vjeru. Kafe, potpuno Allahu vjeru, wala tetebi u hutuvati šeitan. Nemojte slijeti šeitanove stope. Znači, Allah nas poziva da budemo fundamentalisti ako je to fundamentalizam, šta je u tome loše? Pita metoda koju ću spomenuti, znači ako nisu od fundamentalista, odnosno vehabija, radi se na sljedeć, ostaje znači narod, konkretno naša djeca, bošnjačka, muslimanska djeca. Krenuo se sa projektom, odnosno razdrađuje se projekat one pismenjavanja naše djece. Kako? Znamo da je mnogo šehidske djece ostalo za svojih očeva. Krenula je jedna inicijativa da se u prvom razredu srednje škole ukinu šehidske penzije. Mislim da vam je to poznato. Naši dijete bi koje je ostalo bez svog oca koji je poginuo, braneći islam i ovaj narod na ovim prostorima, dijete bi trebalo u prvom razu srednje škole, kad mu najviše treba da ostane bez penzije za svoje školovanje. A s tim u vezi idu napori da se od četvrtog da osnovne škole uvede plaćanje iste. Znači da se uvede plaćanje škole. Što znači dijete bi nekako od četvrtog do osmog prebrodilo to što treba, međutim prvom srednje ostaje bez mogućnosti da plati svoje školovanje. To je jedan jasan način one pismenjavanja ovoga naroda. Šesta metoda koju ću spomenuti jeste famozni aneks 3b. Po tom aneksu svaki srbin, prva, ima pravo da se vrati u svaki bošnjački ili muslimanski grad, gdje su oni većina, a gdje su ovi živjeli prije i u gradi muslimani nisu većina, i da uđe u svoj stan, odnosno da vrati svoje stanarsko pravo, makar on bio taj koji je granatom pogodio direktno svoj stan, pa ga musliman opravio, on ima pravo ponovo da dođe da ga vrati. Dovoljno zato mu je samo u ovu ulaze svakako i srpski oficiri, četnički oficiri, dovoljno mu je samo potvrda njegove vojne pošte iz vojske Jugoslavije gdje se sada nalazi. Sjedma stvar koja je možda i najopasnija jeste ukidanje tužbe protiv Savjezne republike Jugoslavije. Ne znam koliko vam je to poznato, 94. Bosne i Hercegovine kao država je uložila tužbu Međunarodnom sudu protiv Jugoslavije onoga što su oni radili ovdje. Sada su tendencije da se ta tužba ukine sa ukidanjem tuje tužbe. Bosna i Hercegovina će neminovno ohalaliti Miloševiću sve ono što je uradio u Bosni i Hercegovini, neminovno će ohalaliti da Bosna i Hercegovina ostaje država sa dva entiteta, sa Republikom Srpskom i Federacijom. A to znači da će neminovno, nakon što neko ko treba to da vidi i nakon što da znak oko odnosno namigne, a prije toga bošnjaci budu ekonomski rastrojeni kao što se sada rasturaju, budu moralno rastrojeni kao što sada jesu moralno rastrojeni pa i socijalno, znači kada se da znak, automatski će se Republika Srpska pripojiti Jugoslavi, što je njihova današnja tendencija, zbog toga su vodili rat i Herceg Bosna, odnosno federacija, će se prepojiti Hrvatskom. Prvo tu bošnjaci ostaju kao narod koji pravi probleme, treba ga skloniti, treba ga pobiti, treba ga raseliti, znači treba sa njim urati nešto da ne bi bio problem za ovaj plan. Znači ako sukinje tužba, dešće se, mislim, problemi po ovom pitanju. Ukoliko tužba ostane, ima znači mogućnost da jednog dana ponovo Bosna i Hercegovina bude jedna država bez entiteta kao što stvari ona jest. I osma stvar koju ću spomenuti jeste razbijanje armije BiH. Zašto ovo spominjem? Armija BiH, braćo i sestre, na kraju rata bila je oružana sila od 250.000 ljudi. Jedna respektabilna, vrijedna poštovanja oružana sila. To je prvi put da su bošnjaci dobili jednu vojsku, slobodno se može reći svoju vojsku koja je trebala da bude garant njihovog opstanka na ovim prostorima. Nažalost, stalnom metodom borbe protiv te komponente, došli smo danas u situaciju da armija BiH broji 20.000 vojnika samo. Tendencija je da od narodnih 2 ili 3 mjeseca bude otpušteno novih 10.500 ljudi, tako da će armija BiH ostati na 9.500 ljudi. Krajni cilj ovog plana, odnosno krajna tendencija jeste da armija BiH ne postoji osim jedne brigade. Odnosno da bude zajednička armija Srba, Hrvata i Bošnjaka, jer će Bošnjaci biti komponenta nekih 3000 ljudi u toj armiji od 7000 ljudi. To je katastrofa. Uporedo sa smanjenjem broja ljudi uništavaju se puške, uništava se oružje, uništava se municija. I ponovo čini mi se i bojim se, dolazimo u situaciju, dolazimo u situaciju da se borimo za goli opstanak na ovim prostorima. E kada ovo znamo, kada smo svjesni ovih činjenica, onda je govor o jedinstvu našem svakako vrlo razumni i onda je potreba, nadam se, u, u, u glavama pametnih među vama, a vjerujem da smo svi pametni, onda je potreba jedinstva među bošnjacima svakako još izraženija. Ovdje ima još dosta informacija koje ovom prilikom ne mogu iznositi, a trebalo bi još nekih 15 minuta za jednu novu temu, mislim da će ona biti jednog dana posebno obrađena, koja bi nosila naziv da li Bosna treba postati novi Izrael odnosno da li je Bosna rezervni Izrael. Mnoge su činjenice koje ukazuju na to. O tom potom, mislim da ćemo drugi put o tome. Kada govorimo o jedinstvu, ne mogu da ne ponudim konkretne smjernice. Po meni vidim sada tri smjernice kao put našeg jedinstva. Prva od njih, a to također odgovara onome što je rekao naš uvaženi Fendija, jeste bratstvo među nama i međusobna ljubav. Ovo već isprazno zvuči, nažalost, jer mi svi znamo i svi sebe zovemo braćo i sestra brate, lahko izlazi sa jezika, sestro je lahko na jeziku, međutim čini mi se da ne vidim implementaciju, da ne vidim primjenu tih riječi u praksi. Ja što zovem ti brate i ti mene ili sestro, kad je meni potrebna pomoć u tri sata ujutru, ako me zoveš brate, ja ću bez ikakvih problema pokrenuti tvoj broj telefona i ti ćeš doći da mi pomogneš te pitajući kako šta zbog čega. Ako smo braća, tako bi trebala braća da radi, tako bi trebala sestra da radi. Mislim da ovakvih primjera nažalost nema, odnosno Čovjek ima telefonski imenik, u njemu ima sto brojeva telefona svoje braće. Ali kada mu treba pomoć, a s ovim nešto nisam dobar, s ovim sam malo zakupo, ova nešto. Nema čovjek nikoga da zovne. Gdje su tu braća? A Allah Đelešanu imansku vezu, imansko bratstvo učinio jačim od krvnog bratstva. Allah Đelešanu u Kur'anu spominje imansko bratstvo. Inne mel mu'minune ihva. Zaista su vjernici braća. Nije kao rekao Allah Đelešanu, oni koji su materici svojoj jedno istoj bili i koji ista majka odla su braća nego vjernici. Šta to znači? Znači da trebamo da budemo na usluzi istinski jedan drugom svako doba dana i noći. Kako ćemo vidjeti implementaciju jedinstva? Vidjet ćemo ga tako što ću ja našeg efendiju zovnuti u tri sata ujutro će mi se odazvat, a on će mene zovnuti pa će ja njemu odazvat. Iako možda nismo istim organizacijama. Allah Želešanu muminima kad je rekao mumini su braća, nije rekao ni islamska zajednica, ljudi koji su tu braćani, htjel ti islamska omlana, ni sufije. Svi su mumini braća koji vole Allaha i njegova poslanika i koji se boje Allaha Đelešanu. Oni su braća i oni trebaju da budu braća. Kada znači ja budem mogao slobodno nekog iz neke 15. organizacije zomut, koji mi kaže selam alaikum brate, a njemu alaikum selam brate, treba mi pomoć brate, on dolazi, ne pitajući mu u kojoj ste organizaciji, kojem pokretu pripadaš, nego si musliman, moj brat, narošto u današnjem vakt u kojem u Bosni, kad smo svjesni se prijeti novim uništenjem, onda će to biti već nešto. Imaćemo i bratstvo, imat ćemo i jedinstvo, ne titino, nego svakako islamsko bratstvo i jedinstvo. Kad što va parola malo suhoparno zvuči kad se spomeni. Znači imat ćemo islamsko i jedinstvo i bratstvo. I treća stvar gdje ćemo to vidjeti jeste zajednička dava. Zajednički rad na pozivanju naroda, na obavještavanju naroda, na upozoravanju naroda na ovo što se radi. Nažalost, naš narod je, braćo, Naš narod je u strašnoj moralnoj krizi. Ovo što rade bošnjaci nikada u svojoj historiji nisu radili. Tako da mislim da nas sa tri strane prijeti opasnost. Da li zbog ovog moralnog sunovrata da nas Allah Đelešanu kazni zbog toga? Poznavajući šta je Allah Đelešanu dao onima koji su prije bili nemoralni od njegovih robova. Da li znači s ove strane gdje sam spomenuo naše svakako komšije koji do sada iste i za volju nisu bili baš prijateljski raspoloženi prema nama, prema da ponovo imamo neke zajedničke ugovore institucije sa njima, ili da li su oni treće strane koje sam samo uh, dotakao da li Bosna u stvari treba da postane rezervni Izrael. Allah najbolje zna. Kada već govorimo o jedinstvu nas kao muslimana, još ću reći nešto i završu s tim. Svakako mislim da jedinstvo muslimana u Bosni i Hercegovini treba da bude pod okriljem najjače organizacije sa najviše svojih članova i sa najjačim autoritetom, to je islamska zajednica. I niko njen položaj ne treba da, da ništi, tako reći. Međutim, isto tako, ni islamska zajednica ne smije i ne bi trebala da svakog mladog Allahovog roba, mladog Allahovog roba, Allahov Đelešanu stvorenje, čovjeka koji želi da radi za Allahov vjeru, da ga sputava na tom putu, da mu veže ruke i noge i da ga automatski uništava i onda ljudi više nemaju želje da pomažu ti islam, a ne da pomažu ovom narodu. Molim Allaha Đelešanu s ovim govorom koristimo, bilo je tu još nekih 15 minuta, međutim mislim da ovo dovoljno sasvim jedan školski čas, da uzmemo od njega ono što je najljepše, molim Allaha Đelešanu za hajr i da nam idu njanu kaj hirata, da se Allah Đelešanu pomogne, njegova nam je pomoć doista. عن خيول تسبق البرق رابا حتى فينا حتى